Il est venu deux beaux gendarmes, braves j'en retenez vos larmes. Il est venu deux beaux gendarmes, braves j'en retenez vos larmes. Ils sont restés sur le palier, mauvaise nouvelle annoncée. Madame, votre fils est trépassé, désolé sont repartis sur le chemin sans même lui prêter la main. Tu sais qu'elle en avait besoin. Bienvenue chez les humains. Il est venu de contre-maître, brave, j'enfermais vos fenêtres. Il est venu de contre-maître, brave, j'enfermais vos fenêtres. On va démolir à côté, sûrement que ça va vous ébranler. Et que vos murs vont fissurer, désolé. Y a des problèmes, c'est certain, quand on vit en milieu urbain un avocat demain. Bienvenue chez les humains. Il est venu de beaux internes, braves j'en cachez vos lanternes. Il est venu de beaux internes, braves j'en cachez vos lanternes. Madame, on va vous opérer, trancher votre féminité. Ça sert à rien de se lamenter, désolé. Allons, ça se passera bien, c'est pas grand-chose, presque rien. À votre âge, n'avez plus besoin. Bienvenue chez les humains. Il est venu deux infirmières, braves j'en dites vos prières. Il est venu deux infirmières, braves j'en dites vos prières. La pauvre vieille était tombée après avoir bien appelé. Madame, on va vous attacher, désolé. Elle a pleuré, c'était en vain, on n'a pas le temps ce matin lui ont bridé ses pauvres mains. Bienvenue chez les humains. Il est venu deux militaires braves, j'ai oublié la guerre. Il est venu deux militaires braves, j'ai oublié la guerre s'excuse, mais on a tiré par erreur et on a tué. Bon soldats du mauvais côté, désolé. Mais si on massacre demain des gens qui nous demandaient rien, ce qu'on s'en lavera les mains. Bienvenue chez les humains. On est venu sur cette scène, brave gens qu'ils vous en souviennent. On est venu sur cette scène, brave gens qu'ils vous en souviennent. Tous le cœur du même côté, qu'est-ce qui nous a dénaturés? fait de nous des étrangers désolés. On n'est pas tous des assassins, des égoïstes, des gredins. Mais qu'est-ce qui fait de nous des chiens? Bienvenue chez les humains.